Veidojot attiecības, viss atkarīgs no tevis. Pirmais solis ir apzināties, ka ik viens sapņo pats savu sapni. To zinot, tu spēj būt atbildīgs par savu attiecību pusi, par sevi. Zinot, ka esi atbildīgs tikai par savu pusi, to darīt ir viegli. Nav mūsu uzdevums kontrolēt arī otru pusi. Mēs zinām, ka mūsu partneris, draugs, dēls vai māte ir pilnībā atbildīgi par sevi. Ja mēs cienām otru pusi, attiecībās vienmēr būs saskaņa. Karu nebūs. Zinot, kas ir mīlestība un kas ir bailes, tu sāc saprast, kādā veidā parādi savu sapni citiem. Sazināšanās kvalitāte ir atkarīga no tā, kā tu noskaņo savu emocionālo ķermeni uz mīlestību vai uz bailēm. Apzinoties sevi, ejam pa baiļu taku. Tev ir iespējams pārslēgties uz mīlestības taku. Vienkārši mainot savu uzvedību – Viss ap tevi mainīsies. Kad tu apzinies, ka esi laimīgi, ka sevi laimīgu vari darīt tikai tu pats, un ka laime ir tavas mīlestības rezultāts, tu esi sapratis svarenāko tolteku mācību – mīlestības mācību. Mēs varam runāt par mīlestību, sarakstīt tūkstošiem grāmatu par to, bet mīlestība katram būs citāda, jo mums tā ir jāizjūt. Mīlestība nav priekšstats, mīlestība ir darbība. Mīlestība darbībā var radīt vienīgi laimi. Baidoties, mēs radām tikai ciešanas. Vienīgais veids, kā pilnveidot mīlestību, ir mīlēt. Mīlestība nav jātiesā. Mīlestība nav jāpaskaidro. Lai kļūtu par mīlestības meistaru, ir vienkārši jāmīl.